Apirilak amabi ditu, gaur ostirala eta hau berrion albistegia duzu berriozar irratiaren albiste emankizuna. Iragan ostiralean berriozar eta ezkaba toponimia argazki raliaren sari banak eta gintzen. Iruñ herria ezkabari begira jardunaldien baitan, argazki ralia antolatu zen berriozarren eta ekimen horren sari ekitaldia egintzen iragan ostiralean. Herrialiak bost zati zituen bakoitza ezkabako ere batean oinarrituta. Euntze luze, arizdi, etxaburua, itxaurdi eta euntzasi. Eta hauek izan ziren ziren sail bakoitzeko irabazleak Estefan Degoñi, Andres Díaz de Serio, Elena Irigoi, Fernando Larrondo eta Patricia Martiartu. Horrez gain, Naia Barkin gazteak lortu zuen aur kategoriako sari nagusia. Zorionak beraz irabazlei. Taupadak eh, ikuskizunak ikuskizunaz disfrutatzeko aukera izan zen atzo entzunaretoan. Atzo arriatxaldean entzunaretoa bete zuten irureun lagunek atarrabiako Mikel H. Dantza taldearen azkeneko ikoizpainaren ikuskizun fresko eta harina ikusteko parada izan zuten. Euskal Dantzak ardatz izan da, zuzeneko musikak ere garrantzi handia izan zuen. Berrogeita mar dantzari inguruk parte hartu zuten eta gure herriko txorizuri dantza taldeak ere bi dantza eskaintzeko aukera izan zuen. Nafarroko Partido Popularrak berriozar berriobeitiko batzordea berritu du. Nafarroan eratu zenetik estreinakoz, Partido Popularrak berriozar eta berriobeitiko tokiko batzordea berritzea erabaki du. Berriozarko zinegotzi Jose Ruz hautatu zuten eskualdeko komiteko presidente bi herrietako zinegotzi eta afiliatuen babesarekin. Horrez gainera, Susana Martinez idazkari izendatu zuten eta bokal lanetan Marcial Fernandez, Rocio Elena Fernandez eta Ramón Fernandez ariko dira hemendik aurrera. Ostiralean egin zuten hautaketa ekitaldia eta bertara hurbildu ziren PPNeko presidente Enrique Martín de Marcos, Gabriel Pérez idazkari nagusia, PPNeko presidente orde Ana Beltrán, Espainiako gobernuko ordezkari Carmen Alba eta Pablo Salva eurodiputatua besteak beste. Presidente hautatu berritan Jose Ruz Berrio Zartarriak adierazi zuen kezkatua dagoela Partido Popularreko zinegotziek Berrio Zarrien bizi duten egoerarekin, haren esanetan giroa nahasia eta eraso izan daitekelako haien kontra. Bestalde, Nafarroako egoera politikoa konplexua dela azpimarretu zuen eta PSN zein PSOEren norabide eza kritikatu zuen. Espainia nazionalisten esku ustea leporatu zion alderdi horri. Saharari buruzko ekintzek interes handia sortu dute berrizartarren artean. Berriozarko Sahararen aldeko lagunak izeneko elkarteak, Berriozarko dalaren laguntzarekin antolaturiko Sahararen aldeko elkartasun egunak, deituguriko egitarauan e, ospatzen ari diren ekintza guztietan, oso parte hartze handia izaten ari da. Ostiralean, eh, kulturgunean, e, Saharari buruzko zineforumaren ostean, larun bat agriatxaldean Euskal Herria plazan, umentzako prestaturiko jokoetan, talerri Zubizarretan, baita popi eta zarratrako pailazoek emaniko ikuskizunean jende ugari egontzen hoietan guztietan. Gaueko festa afarian eunda berrogei lagun elkartu ziren beraz Beraz ikus dezakegu oso jendetsua izaten ari direla ekitaldi guztiak. Ekitaldiek aurrera eginen dute aste honetan ere, aste azkenean hilak amazazpi bideo emanaldia eta solasaldia eginen dituzte lurralde okupatuak izpide labarga eh, elkartean. Eta itzordua arratsaldeko zazpi terdietan izanen da. Eta bukatzeko ostiralean zineforuma eginen dute Euskaraz kulturgunean arratsaldeko sortzi terdietan. gaur emanen diote hasiera Gaztelekuko asanbladak antolaturiko asteari. Gaztelekuko asanbladak antolatutako astea gaur bertan hasiko da Berriozarko Gazte Asanbladaren, Berriozarko Udalaren eta Berriozarko Gazteen Gizarte Etxearen laguntza. eginen da, gazteok eh, ilkartzeko elkarbizitzaz antolatkuntza eta bizipoza sustatzeko asmoz. Asteari hasiera emateko gaur bostetan txupinazoa botako dute eta segidan txapela jaurtiketa eta tortilla txapelketak antolatu dituzte. Aste artean gazteleku berriaren proiektua aurkeztuko dute eta apirilaren hogeita bat arte egunero egunero izanen dira aktivitate ezberdinak guztiak hemen kontatuko dizkizuegu. Reas erakundearen alterbusa gaur iritsiko da berriozarrera. Reas ekonomia alternatibo eta solidarioaren sareak alterbus izeneko ekimena ekarriko du berriozarrera, gaurtik aurrera eta ostiralera bitartean. Egunero egunero Euskal Herria plazan aparkatuko du autobusonek eta herritarrei arrera eginen dia arratsaleko bostetatik zortzietara. Alterbusa ekonomia solidarioko bulego mugikorrea da eta konsumo arduratxiuari, bidezko merkataritzari, banka etikoari, energia berriozagarriari, ase aseguru etiko eta solidarioei eta beste amaika gairi buruzko informazioa emanen die, hurbiltzen dien diren berrio zartarriei. Horrez gainera, reasen baitan dauden ekonomia solidarioko enpresek eskaintzen dituzten produktu eta zerbitzuan itzen berri emanen dute, eta beste hainbat sorpresa eta doako jarduera ere ikusi izanen ditugu bertan. Hilaren amazazpian, azken honetan, poliespanez egindako labe ekologikoen erakustaldia eta sukaldaritza ekologikoko talerra eskainiko dizkigute, Pedro Laserasen eskutik. Eta hilaren emeretzian ostiralarekin bidezko merkataritzari buruzko sola saldia emanen dute agriatxaleko zazpiterdietan udaletxean setem elkartearen eskutik. Kiliki elkarteak berriro antolatu ditu zuatzako udako kanpaldiak. Zuatza irla arabarrean ospatuko diren udako kanpaldietan parte hartzeko izen emateko epea apirilaren amazazpian hasiko da, asteazken honetan apirilaren emezortzian eta emeretzian ere luzatuko da epe hori eguerdiko amabietatik ordu batetara eta arreatxaldeko seietatik zazpit erdietara kulturgunean. Kanpaldiak abuztuaren bostetik amaikara eginen dira, lehen ezkuntzako lehen mailatik seigarrien mailar arteko umeekin eta eun da berrogei euroko kostua izanen du. Argibide gehiago behar izan ez gero, kiliki berria abilduan gmail.com elbide elektronikora mezu bat bidaliz eska dezakezuen. E, e, e, eta kirolekin e, jarraituko dugu segituan e, gizonezkoen e, futbolean hasiko gara berriozar futbol elkartearen emaitzak aipatu Zesan bezala gizonezkoen futbolean lehen regional mailako taldeak etxarriaran atzi izan zuen aurkari eta binakako berdinketa lortu zuten bigarren gaztean galdu zuten bost eta hiru beti onak kontra zeukaten norgeiagokan eta kadeteak a taldeak bidezarria izan zuen aurkari aurkari utxe eta bi irabazi zuten. B-taldeak bide zarraren kontra galdu zuten bat bost. Eta aurrak A-taldeak irabazi ardoiren kontra bi eta bat hemen eh, berriozaren. Aurrak B-taldea galdu zuen bi lau leizkairuren kontra. Emakumezkoen futbolari dagokionez, regional eh, mailako taldeak eh, atxeden aldia izan zuen asteburu honetan eta zazpiko futbolekoek irabazi zuten zero lau zizurren ardoiren kontra. Estortziko futbolarekin jarrituko dugu, baina oraingoan gizonezkoen eh, kategorietan. Eh, zortziko futbola A taldeak Navarro Biosladaren eh, kontra jokatu zuen, eta adi emaitza horri zeren huts eta amalau irabazi egin zuten. Irabazi zutenek ere B taldekoek izan ziren, irabazi baitzuten boaz, bat eta bost ermita eta gainaren kontra. Eta irabazi ere futbol sortzi ze eta aldea San Jorgeren kontra berriozarren lau eta iru. De taldeak San Inazioaren kontra aritu zen eta sei lau ira, e, galdu zuten. Eta labur labur bada ere, futbito emaitzak aipatuko dizkizuegu berriozar ataldeak e, banakako berdinketa erdietsi zuen bidezarriaren kontra. B taldeak irabasi zuen bidazarraren kontra. Eta Z taldeak e, Liceo Monjardinen kontra ere irabazi egin zuen. D taldeak ere irabazi zuen agoitzen agoitzen kontra. Eta E taldeak larrea ona izan zuen aurkari, baina hauek galdu egin zuten. F taldeak aranan, arana esporte izan zuen aurkari eta berdin du zuten. Eta G taldeak huertoren kontra irabazi egin zuen. H taldeak ere irabazi zuen Lorenzo Goikoaren kontra. Eta I taldeak bidezarria izan zuen aurkari, hauek eken galdu egin zuten. Jota taldeak ere galdu zuen Mendillorrin. Eta galdu berriozarka, abantze eskabarteren aurka hemen berriozarren. Eta azkenik irabazi zutenak izan ziren noainen bidezarraren kontra L taldeak neskak. Orain eguraldiaz mintzatuko gara, gaur rapirilak amaboso deiak ugaritu egingo dira eta temperatura jaitsi egingo da fronte ahul iritsiko baita. Beraz, aste buruan baino lanontxoago egongo da, ala ere, ia ez du euririk egingo tanta batzuk besterik ez eta noizean behin ostarteak irekiko dira. Iparraldeko aizea ibiliko da eta temperatura altuenak emeretzi hogeita bat graduarekoak izango dira. Eta hau izan da guztia gorko albistegiari dagokionez informazio gehiago atozen orduetan berriozar erratearen sintonian FMko eun.zortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Música